madre, ¿qué más? La pechera. Pensé que podrías tener un amigo muy pequeño. Esto un, esto un, esto un party pues debajo el agua. Busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene día Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Eso es así debajo del sol. Vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. Mm, no fue un error, Y te conozco calamardo. Oh, ya, dale sonríe que ya la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el party. Estamos en bikini con toda la mami, con la mami. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema. Esto es un party por debajo del agua tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. Ey, tanto calor que me asfixio. Soy una estrella, pero no soy patricio, nah. Sacúdete la arena, arenita, y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita y parí. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. sea. SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. Nobody, nobody, nobody, baby, busca paraguas. como si fuera agua. Hey, como si fuera agua. Tiny.